1988 թվականի փետրվարի 22-ին Աղդամից տասնյակ հազարավոր ադրբեջանցիներ հարձակվել են Ասկերանի վրա։ Մեզ համար անսպասելի էր հարցակումը, այդ ռուսակների համար անսպասելի էր, որ կհանդիպեն դիմադրության, արժանի դիմադրության եւ հետ կշպրտվեն։ Իսկ ինչ իրադարձություններ են նախորդել դրան։ Ադրբեջանի Կոմկուսի կենտկոմի ջանքերը փետրվարի 12-ի կուսակցական տնտեսական ակտիվի ժողովներում ստիպել ընդունել շարժումը դատապարտող որոշում զուր են անցնում։ Այդ նպատակին Բաքվից եկածները փորձում են հասնել հաջորդ օրը հրավիրված Մարսկոմի բյուրոյի ընդլայնված նիստում՝ դեղից կոմունիստների ձեռքով, եւ փետրվարի 13-ին Ստեփանակերտում տեղի ունենում առաջին հանրահավաքը, որի հազարավոր մասնակիցներ պաշտպանում են միացման պահանջը, ցույց տալով, որ ոչինչ, ոչ մի որոշում իրենց հետ չի պահի ընտրած ճանապարհից։ Փետրվարի 15-ից ժողովուրդը կրկին դուրս է գալիս կենտրոնական հրապարակ եւ հանրահավաքները շարունակվում են։ Իսկ փետրվարի 20-ին ընդունվում է Մարսխորթի արտահերտ նստաշրջանի պատմական որոշումը։ Բառացիորե մի քանի ժամ անց ՀՄԿ կենտկոմն ընդունում է որոշում Լեռնային Ղարաբաղի իրադարձությունների մասին, որով չեղյալ է համարվում նստաշրջանի որոշումը, շեշտվում, որ լղիմը եղել եւ մնում է ադրխսը անկակտելի մաս։ Այդ նույն օրը փետրվարի 21-ին իդեպ Կիրակի տեղի ունենում Կուսմարսկոմի բյուրոյի նիստ, որը նախագահում էր Ադրբեջանի Կոմկուսի կենտկոմի առաջին քարտուղար Քամրան Բագիրովը, ում այդպես էլ չէր հաջողվել ոչ սպառնալիքներով, ոչ կեղծ խոստումներով, ոչ իր ազդեցությամբ տապալել նստաշրջանը։ Ինչպես եւ սպասվում էր, բյուրոն հավանության է արժանացնում կենտկոմի որոշումը։ Նույնը պիտի արվեր երկու շաբթի, փետրվարի 22-ին շրջաններում կայանալիք գուսքախ շրջկոմների բյուրոների ընդլայնված նիստում։ Նույնիսկ վարկյաններն ալ ոչերը շարժման բարձր Սլավիկ Արուշանյան, Արցախյան շարժման ասկերանի նախաձեռնող խմբի ղեկավար։ Մեծավայր 22 մեծաղա եկելա հիաստապատի ոչինչ չի ունում, որտեղ չէի սպասում, որ կաբիր եդեմ, որովհետեն կարող քանի։ Եկավ առավոտը, ասում եմ, շարժման ղեկավարները ոչ մի բան չեն Եթե չաների ես հանրահավաքը ասկերանը ավերելու։ Քանի որ հանրահավաքը կար, շատ արագ մոբիլիզացրեցին, փակեցին ճանապարհը, ընդ որում փակեցին այնտեղ, որտեղ ամենանեղ տեղն էր։ Ոստիկանները փորձեցին այգիներն կանեցնել, չկարողացան, նույնիսկ վնասվածքներ ստացան։ Կուսակցության շրջկոմի շենքի մոտ անցկացվող հանրահավաքի մասնակիցների մեջ նաև ինքս էի։ Միջոցառումը կազմակերպվել էր նիստի մեր մասնակիցներին գոտեպնդելու համար, որպեսի չընդունվեր պարտադրված որոշում։ Դեռնիստն ընթանում էր, երբ հանկարծ լուրի տարածվում, թե աղդամցիները հարցակվել են Ավանի վրա։ Անմիջապես շտապում, ոչ թրջում եմ թերթի խմբագրատուն եւ հերախոսազրույց պատվիրում նախկին գործընկերուհուս հետ, ով արդեն ռադիոյում էր աշխատում։ Նրան խնդրում եմ լուրը հայտնել համապատասխան կառույցներին, իսկ նա ծիծաղում է, կարծելով, թե անհաջող կատակ եմ անում։ Ով էլ լիներ, նույնը կմտածեր։ Մինչև հարցակումը Խոջալույի ադրբեջանցիները քանիցս սպառնացել էին, որ գլխներից փորձանք են բերելու։ Իսկ մենք կամահրել էինք, լրջորեն չէինք ընդունել։ Գործով աղդամ գնացած շրջանի հողաշինարար Հայկ Շամիրյանին ցանոտ ադրբեջանցիները խորհուրդ էին տվել. «Աչալուրջ եղեք»։ Դա հարցակումից մեկ շաբաթ առաջ էր։ Նա այս մասին տեղյակ էր պահել ու շրջկոմի առաջին քարտուղար Վաչագան Գրիգորյանին, միջդեռ վերջինս հորդորել էր խուճապ չտարածել։ Որքան միամիտ էինք, անվերապահորեն հավատում էինք խորհրդային իշխանությանը։ Նույնիսկ Ադրբեջանի Կոմկուսի կենտկոմի վարչական մարմինների բաժնի վարիչ Ասադովի սպառնալիքը, թե 100.000 ադրբեջանցիներ պատրաստ է մտնել Լեռնային Ղարաբաղ, համարում էինք օթում կրակոց։ Կուսմարսկոմի առաջին քարտուղար Գևորկովը, երբ Փետրվարի 13-ի հանրահավաքի կազմակերպչին Սլավիկ Արուշանյանին կանչել էր իր մոտ, ասել էր. «Ես նրանց, այսինքն ադրբեջանցիներին, լավ գիտեմ, 100 հազարով մտնելու են այստեղ եւ Ղարաբաղը հայկական գերեզմանոց են դարձնելու»։ Դույզնից չէին կասկածում, որ խորթային երկրում նման բան հնարավոր է։ Ես այդ միամիտներից մեկը դեպքից հետո թերթի առաջկա համարում պիտի գրեի։ Մեր ականջներին հավատալ չէին խուսում, բայց աչքներից չհավատալ չէին կարող։ Սթափվեցինք, երբ բախվեցինք դաժան իրականությանը, երբ տեսանք գազազած մեզ հոշոտելու պատրաստ ամբոխին։ Ազերի խուժանը ճանապարհին ամեն ինչ ավերելով, պատահած հայերին մահու չափ ծեծելով ու խեղելով հասել էր արդեն ասկերանի մատույցներ ռազմերթի վերջնակետը Ստեփանակերտը պիտի լիներ։ Վերհիշում է Գագիկ Ասերյանը։ Նա որ 1985 կուս շրջկոմի հրահանգիչ էր, Ասկերանի նախաձեռնող խմբի կողմից Երևան ուղարկված պատվիրակության կազմում էր։ Փետրվարի 20-ին Թատերական հրապարակում տեղի ունեցած հանրահավաքից հետո խումբը ճանապարհվել էր Ասկերան։ Փետրվարի 21-ին, գիշերվա ժամ 1-ին դուրս ենք եկել։ Չգիտեինք, որ արդեն նախապատրաստվում են վաղ արձակում ասկերանի վրա։ Եկանք գիշեր մնացինք ժամը 4 կողմերը մարտակերտ։ Մի երկու ժամ ուսի բացվելուց եկանք Արուշանյանը տղաների հետ մեզ դիմավորեց ասկերանի մուտքի մոտ, գնացի Միրզյանի տուն։ Տխուր եմ բոլոր, ի՞նչ է պատահել։ Դա կենտկոմը որոշում է ընդունել, որ տան հնարին է։ Կիրակի օրը փետրվարի 21 18-ին։ Ասում վզովաց կենտկոմն էլ Երևանը Հայաստանը ոդքի է։ Գնացինք դեր ժողովը, ժողովում էլ Հասան Հասանովներ եկած այդ որոշումներ կարտում։ Աղմուկ աղա Գևորգով ընթաղեմ մեր բյուրի անդամներից մարալու, որ եկավ որ թուրքերը գալիս են։ Լավա ժողովուրդն դե կազմակերպեն են, որ միտինգ էր։ Իսկ մանկապարտեզ տեղանեցին եւ առաջ գնացին։ 22-ի շարժման պատմության ամենափառավոր օրերից մեկը պետք է համարենք։ Երես նպատակն է Գևորգը ասել, որ 100.000 մարդ պիտի գա Ստեփանակերտ միտինգ անի։ Պատկերացրեք ոնց են եկել։ Մարդ չեն սպանել, բացեց կրտուկ, մեքենա վառել, այգին է վառել, եթե չլներ եւ ահագի մարտեր Ստեփանակերտի աշխատողներ էին, բոլոր մի մարդ պես տանեցին եւ հագեցի ճանապարհը։ Իսկ ինչու հարցակվեցին հենց փետրվարի 22-ին։ Ըստ երևույթին նստաշրջանի որոշումը եղավ ազերիների համբերության բաժակի վերջին կաթիլը եւ Քամրան Բագիրովը փութած աղդամ վերջին հրահանգները տալու։ Ասկերանի վրա հարցակում նազիրիների կողմից պահի տակ արված քայլ չի եղել, ամեն ինչ նախորոք ծրագրված էր հետո պիտի ուշադրություն դարձնեինք, որ տրանսպորտային միջոցները, տեխնիկան, որ ազերիների էին բանեցնում, չեն ջարդել, որ ասկերանում աշխատող ազերիներից ոչ մեկը փետրվարի 22-ին աշխատանքի չի ներկայացել, որ դաշպուլաղում այժմ աստխաշեն բնակվող ազերիներին մեկ օր առաջ ավտոբուսով տեղափոխել էին, վախենալով նրանց անվտանգության համար

որ մարտական խմբեր էին կազմավորված։ Ուր էին այդ խմբերը, ինչու օկնության չեկան ասկերանցիներին, իրավամ զարմանում է Սլավիկ Արուշանյանը։ Ասեմ, որ դիմադրությունը ռոպեներ չի տևել, որ չհասնեին այլ ժամեր։ Մերոնք ազերիներին հետ էին մղում, սակայն այդ պնդաճակատները հարմար առիթի սпасելով նորից էին գրոհում։ Ազերիներին քշելուց անմիջապես հետո հենց ընթարման վայրում ասկերանին նախաձեռնող խումբը շրջանի գյուղերում ինքնապաշտպանական ջոկատներ ստեղծելու հանձնարարություն տվեց։ Հեծոյի 22-ին աղդամցիների հարձակումից հետո հասկացանք, որ այլևս մեր պայքարը մտնում է ընդդիմության փուլ եւ ադրբեջանցի կոմունիստները դեն շփրտեցին կոմունիստական դիմակը եւ մեր արչեւ արդեն բաց երևաց ցեղասպան թուրքի դեմքը։ Եվ ահա այդ ամենը տեսնելով հենց ճանապարհի վրա ասֆալտի վրա ծավեցի առաջին հանձնարարությունները շրջանում առաջին 5 ջոկատները ստեղծելու վերաբերյալ։ Եվ հետագայում աշճանաբար սկսեցինք այդ աշխատանքները ավելի ակտիվացնել, ավելի ընդլայնել եւ ավելի տեխնիկապես հագեցնել այդ ջոկատները, որը ի վերջո բնկեցրեց ինքնապաշտպանական պետական մակարդակով ջոկատների ստեղծմանը։ Դուք ուզում եք ասել, որ առաջին ինքնապաշտպանական ջոկատները ստեղծվել են Ասկերանի շրջանում։ Իհարկե, առաջինը ստեղծվել են Ասկերանի շրջանում, որովհետև առաջինը հենց այդտեղ զգացվեց ինքնապաշտպանական ջոկատների անհրաժեշտությունը, որովհետև առաջի ինքնապաշտպանությունը փախորն ոնց ասեմ, ոդքի վրա համապատրաստից կազմակերպված հիմնականում որսորդական հրացաններով կազմակերպված էր, հետագայում մենք ավելի լրջորեն սկսեցինք մտածել ինքնապաշտպանությանը, օգտագործելով տարբեր զինատեսակներ, տարբեր պայծուցիկներ, մարդեն ինքնապաշտպանության համար անհրաժեշտ բազմաթիվ այլ պարագաներ, ոչ միայն բուն զենքը, այլև ռացիաներ, կապը, փետրվարի 28-ից հետո, Սումգայիթից հետո առավել եւս Սումգայիթից հետո արդեն ողջ Ղարաբաղում իրար նայելով ամենտեղ սկսեցին հերթապահություն սահմանել եւ այդ հերթապահությունների ընթացքում ավելի բարձ դարձավ, թե այդ հերթապահներից որոնք են պատրաստ ինքնապաշտպանության։ Հերթապահությունը նպաստեց, որ ինքնապաշտպանության ջոկատները կազմավորվեն ավելի մարտունակ տղաներով, որոնք պատրաստ են ոչ միայն խնդիրներ կատարել իրենց բնակավայրում, այլև իրենց բնակավայրից դուրս սահմանային բնակավայրի։ Ասկերանի փետրվարի 22-ի ինքնապաշտպանությունը ստիպեց մեզ գիտակցել, որ խաղաղ ճանապարհով չենք կարող հասնել մեր վերջնական նպատակին։ Իհարկե, դա այդպես էր, քանի որ նրանք ներկայացնում որ ադամցիները խաղաղ սարներ էին, բայց իրականում ճանապարհին ամեն ինչ հրի էին մատնել, երևում էր ծուխը։ Հետագայում էլ իրենք որ իդ գնացին տեսանք թե ինչ ավերածությունների ենթարկող ամբողջ ճանապարհի եղած։ Ես միշտ հիշեցնում եմ քո Կարմիր դրոշ ծերծնուվածնություն գրել էր որ ականջներից չէինք հավատում, բայց աչքներից չհավատալ չէինք կարող։ Եվ իրոք մեր աչքով տեսնելով համոզվեցինք եւ հենց այդտեղ էլ առաջի հանձնարարությունները տվեցինք եւ սկզբնական շրջանում մի քանի ամիս ես էի ղեկավարում այդ ինքնապաշտպանության ջոկատ, բայց հետո տեսանք, որ հնարավոր չէ, որ այդ ամենը ես իմ վրա վերցնեի եւ հանրավակների կազմակերպումն է եւ գաղափարական եւ պատասխանները տարբեր ծերտերի լրագրողների, Ադրբեջանի գործողությունների, դա հետ միասին նաև իմ աշխատանքային բարձականություններ պիտի կատարեի, դրա համար ընտրեցինք պաշտպանության հարցերով նախաձեռնող խմբում ղեկավարի տեղակալ Մարատ Հակոբյանյանին, որն էր հաջողությամբ այդ աշխատանքը կատարեց մինչև 91 թվականի նոյեմբերի վերջը իր վիրավորվելու օրը։ Եվ վիրավորվեց միասին եկա հիվանդանոց քննարկեցինք, ասաց սա երկար ժամանակ բուժումա պահանջում, գործնել ամեն րոպե վտանգավորակարով են արձակվել, ասեց ջոկատները հանձնել Վիտալի Բալասանյան, որովհետև այստեղ կենտրոնից Իրան էին երաշխավորել շրջանի հրամացար մի շաբաթ համարյա երկիշխանություն էր, հաստատի ջոկատները գտնվում էր Մարատ Հակոբյանի ձեռքին, բայց վիրավորորից հետո ջոկատները հանձնվեցին։ Վիտալի Բալասանյանը նա պաշտպանությունը հետագայում դիվերսիայի ձեռքի եւ մեր շրջանում ինքն էր կազմակերպել։ հավատը, թե Մոսկվան խաղաղ ճանապարհով կլուծի մեր հարցը, փշրվեց։ Ազերիների հետ առաջին արճակատումը, որ մարդ չէր ռազմական գիտության կանոններով, բայց խաղաղ երթել չէր, ցավոք օրեցօր պիտի խորանար եւ վերածվեր պատերազմի։ Այն ինչ չկարողացան անել ազերիներն ասկերանում, ընդամենը մի քանի օր անց իրագործեցին Սումգայիթում։ Այո, ինքնապաշտպանության շնորհիվ կանխվեց արյունահեղությունը։ Փետրվարի 22-ն ամեն տարի նշվում է, նշվում Սոսկ ասկերանում։ Կարծում եմ, օրվա իմաստը ըստ ամենայնի չի գիտակցվում, օրը ըստ պատշաճի չի արժևորվում։ Դա առաջին մարտում մեր առաջին հաղթանակն էր եւ կատարվածը տեղային նշանակության դեպք չէր։ Ասկերանը պաշտպանեց ոչ միայն իրեն, այլև որպես դարպաս Ստեփանակերտին, կասեցնելով հրոսակների առաջխաղացումը դեպի Մարսկենտրոն։ Պիտի սպանեին, կոտորեին, որպեսի ըմբռնենք Ասկերանի ինքնապաշտպանության ողջ նշանակությունն ու կարևորությունը։ Պիտի թույլ լինեինք ու ամեն տարի այդ օրը գերեզմանատուն այցելեինք ով գիտե, գուցե դա էլ չկարողանային քանել, քանզի դժվար է կանխատեսել, թե ինչ ընթացք կունենար շարժումը, եթե ազիրիների արշավանքը պսակվեր հաջողությամբ։ Ասկերանը ցույց տվեց, որ արցախցիները պատրաստ են եւ իզորու են անկախ ապրելու իրենց պահանջը պաշտպանել նաեւ զենքով, որ զինված պայքարն է տանելու դեպի ազատություն։ Ասկերանի վրա հարցակումը հայրիս ուժով ահաբեկելու, շարժումը բռնի ուժով ճնշելու առաջին փորձն էր։ Դրանով շարժումը թևակողեց մի այլ զինված դիմակայության փուլ։ Ներշարժման ամենակարևոր որը փետրվարի 22-ն է, ոչ թե 27 կամ 13-ը, սկիզբը 13-ն է, հասկանալ է, բայց ամենակարևոր որը փետրվարի 22-ն է, երբ որ առաջի անգամ խորհրդային պատմության մեջ մենք դեր շկրտեցինք Քաբերի որոշումը եւ ձենք վերցնելով պաշտպանեցինք մեր հայրենիքը։ ավարտվեց Հայացք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի փետրվարի 22-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։